Sat kulture. Emisija o kulturi na valovima Radio Maestrala. Utorkom u 1 sat i 15 minuta. Produkcija udruge Metamedije. Sad kulture. Emisiju podupiru Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura Nova i Ministarstvo kulture. Medijski partner web portal Kulturistra. Dobar dan svima, dobrodošli u najnoviji sat kulture. A kako bi drugo mogli započeti nego s politikom? Nakon sve slabijih hrvatskih odaziva na izbore za Europski parlament, jačanje desnice jedno je od iznenađenja koje su nam pokazali rezultati izbora prošlu nedjelju a kako je u četvrtak 21. svibnja započeo forum Tomica u tri granična grada koji su obilježili pisanje Fulvija Tomice, radi se o Trstu, Kopru i Umagu, tema o kojoj se najviše govorilo među književnicima, novinarima, akademicima i umjetnicima bila je multikulturalnost, kao i pravci u koje nas političke odluke europskog vrha vode. Ovogodišnja tema natječaja foruma Tomice za najbolju kratku priču bila je alegoričan ili doslovan politički hod po rampi. Nevenu Šumović, organizator, rekao nam je tko je ovogodišnji dobitnik nagrade. Otišla je u ruke Denisu Peričiću. Glavni e, moment, znači jedan koji nas je proširio ovako i, van ovih naših prostora je upravo Lapis Histrije, znači e, natječe natječaj za kratku priču koja ima obično svake godine istu temu kao i simpozij, a pri tome je otvoren za autore sa talijanskog, slovenskog i svih štokarskih područja. Nagrada nije mala za jednu kratku priču od do, do 15 kartica, 8000 kuna koje daje umoška tvrtka Sipro i vremenom se razglasilo taj lapis i nama je drago što zaista se može čak i pratiti nekakav razvoj scene, pogotovo srpske, slovenske i, i hrvatske naravno, u tome ko je sve slao i ko se kasnije afirmirao. I u stvari je to bio način da na jedan e, bitan moment, znači e, članovi žirija ne znaju autore tekstova i samo preko kvalitete teksta, upravo time kako je odgovorio na našu temu, taj se autor e, pojavljuje na forumu Tomica, čita, upoznajemo ga. I evo ove godine je Denis Peričić e, iz Varaždina već afirmirani naš e, književni pisac e, koji je poznat po nekoj zanimljivoj kombinaciji, rekao bi, postmoderne poetike izraziti po preferenci, a njegova ključna pop preferenca po kojoj se on već vjerojatno mu je dosta toga je to da je surađivao sa Nikom Kejvom i prevodio ga. U svakom slučaju, evo, on se našao za temu Hot po rampi kao neko ko se odlično snašao upravo na toj ekvilibristici. E, tema hoda na po rampi da. je zapravo e, vrlo e, upućuje na tu tešku, težak napor održavanja ravnoteže u ovom trenutku i na i u odnosu na prošlost koja je tu oko nas. upravo to, znači, isto što moram reći zašto ga kažem da neka dođe do kritičnih trenutaka, ja uvijek se osvrćem na simpozijum ko će sada graknuti, da kaže, <laughs> ovaj, na nešto. Jer e, nam nije cilj e, da, da, da širimo neku laž, da tako kažem, ili tu neki brand čak je u stvari o multikulturalizmu Istre, nego naprotiv da e, aktualiziramo probleme tog suživota, i pokazujemo kroz različite primjere i u stvari od naših e, sudionika uvijek tražimo što veći osobni pristup da kažu kroz svoju autobiografiju što su se prošli, što ih se boli. E, da pokažemo aktualni trenutak e, ovog prostora koji naravno uopće nije idiličan, gdje se svakodnevno ovaj, su mogući i nažalost se uvijek događaju pritajani, naravno ne tako izraziti jaki nacionalni sukobi, čak i da, da pače ne, nije, stvar samo ni u nacionalnom, nego upravo u tim odnosima manjinskim, manjinsko-većinskim, eh, furešti domaći i sve to se aktualizira kod nas i eh, na taj način se i, eh, kao i kod u micinom dijelu stvari drži pulsirajuća slika ovog prostora koji je uvijek tako ne bih rekao nedefiniran, nego koji je zaista e, vrlo složen i, i složeniji od te idealne utopijske ili idealističke priče o Istri. Čak i turističke. I turističke pogotovo. <laughs> A jedan od gostiju u Umagu, Erik Valenčić, novinar i aktivist iz Ljubljane, rekao nam je kamo idu geopolitički smjerovi europskog hoda po rampi. Pa u suštini moje predavanje bilo je posvećeno Evropskoj uniji za koju ja smatram da je sad u velikim problemima. Nije, nije to čak ni prvi put, ali sad eh, postoji ne mogućnost, nego baš verovatnost veća i veća, to se već i dešava, znači da a, Europska unija izgublja neku ravnotežu. Znači može da padne u jednu ili drugu krajnost i oba dva scenarija mi možemo već vidjeti, samo ne znamo sad u koju krajnost će ići Evropska unija. Jedna krajnost je ta nešto što bi ja nazvao u stvari autokracija. Jer ima u, u Briselu je prevelika koncentracija moći. Recimo, nam vladaju Europska komisija, Europska centralna banka, što je jako zabrinjujuće, i onda i, ti dvije institucije surađuju sa Međunarodnim e, monetarnim fondom, koji znamo pravi probleme po celom svetu gdje god da se pojavi, znam i za, za Hrvatsku, te neke zahtjeve koje ima taj fond prema vama. Znači, sve te tri institucije, znamo njihovo ime, trojka, zanimljivo odabrali su rusko ime, jel? I oni odlučivaju o, baš o sudbinama svih naših zemalja članica. Znači, mi imamo tu neki deficit demokracije, recimo, mi izgubljamo e, suverenitet napram toj instituciji za koju niko nije ni glasao, mislim, bodimo pošteni. I recimo vidimo primjer Grčke što su tamo napravili. Recimo ne priča se mnogo da je trećina Grka, Grka Grca da žive eh, ispod nivoa siromaštva, 40 ili nešto posto ih je znači potpuno depresivnih i tako to, znači klinički i te stvari. Mi ne pričamo o tim eh, stvarima. Znači to je jedna ta krajnost u koju ide Europska unija, jel? U, ubijanje suvereniteta država članica i umjesto e, neke demokracije, nekih ono stvarno demokracijskih procesa, imamo neku autokraciju, neku Europsku centralnu banku i te stvari. Mislim, to je zabrinjujuće. Druga stvar proizlazi iz te prve, stvar je sjena te prve stvari, a to je ta druga krajnost, eh, je porast eh, krajne desnice, koja bi voljela raskomadati tu Evropsku uniju prema nacionalnim državama kako je nekada i bilo. Recimo, eh, vidimo sad, znamo dobro koja je agenda Marie Le Pen, vođa nacionalnog fronta, Geert Wilders, nizozemac i njegova stranka za demokraciju. ne, izvinjavam se za slobodu i te stvari. Znači, oni sad klapljaju neko zavezništvo da bi mogli se što prije razdvojiti. Znači, to je taj neko, nekakav njihov paradoks. I tebi, ti izbori će pokazati dvije stvari. Jedna je porast eh, krajine desnice i druga je porast nezanimanja ljudi za te neke procese, za te izbore u Europski parlament. A, i, i, sada to, to, je, to je jako teško a, predvidjeti u koju smjer će ići Europska unija, ali mi moramo da shvatimo da smo sad na nekom a, križ putu i nekako boriti se protiv tih tendencija, znači autokraciji na jednoj stvari, na jednoj strani i tih neofašističkih, čak i neonacističkih nekih sindroma koji se pojavljuju u, u, u, u tom procesu jel? i koji proizlaze iz te prve krajnosti. Tako da to je, to je nekako bila moja, moja poruka. E, ti si sad nedavno snimio film o, slovenskim desničarskim grupama. Da. I navodno si imao i nekih problema Ma nema kakvi, nikakvih problema, ono, mislim, nije recimo ko Brankica Stanković koja, koju još uvijek štiti policija, recimo naša kolegica iz e, Beograda B92 i tako to. Ja sam napravio e, dokumentarni film u principu kako te e, neonacističke grupe koje imamo u Sloveniji i slično šovinističke, rasističke i, te stvari, kako se oni organizuju? organiziraju uh, na dugi rok. Znači, oni rade mnogo na rekrutaciji po srednjim školama i nekim fakultetima i tako to. Jako su organizirani i mi, ja sam znao kad će to biti objavljeno, mi smo, ja se inače njim bavim osam godina već, ali samo za tu emisiju mi smo, uh, kažem mi, jer je tu bila još manja grupa ljudi s kojima smo mi to radili, 14 uh, mjeseci smo samo za taj film posvetili svog vremena i znači, ja eh, kad je došao van, ja sam znao da će tu biti nekih, ajde nazovimo ih problemima. problemima. Jer eh, pokazali smo da je takozvana lijeva vlast koju je vodio od 2011. Eh, Borut Pahor, ta vlast je znala čak da postoje i te tako zabrinjujuće stvari da neki neonacisti čak bili su trenirani na teritoriju kojeg drži slovenska vojska i njih su tamo neki ljudi trenirali i, i to su sve oni znali, to je ta vlast znala i sve zataškala, jel, jel je, je bruka da to dođe van, jel? To smo ugotovili, ugotovili smo čak da imaš recimo čak i tako bizarne stvari da su jedni od glavnih neonacista u Sloveniji članovi u stvari povezani uh, sa strankom SDS koja je stranka Janeza Janše. Uh, sad glavna u opoziciji. Jel, I te stvari, i ta stranka recimo nije se nikada deklarirala, ne da bi ja znao, ali da se je, ja bi znao. Uh, protiv, protiv, protiv tih neonacista unutar svoje stranke, pa su onda krenuli da me napadaju, recimo kao to je ti ona fora shoot the messenger, je? znači ono ruši kredibilitet e, novinara koji je to razotkrio da se ne baviš ono pitanjima kojima bi se morao baviti, koje si dužan razjasniti, jel? Tako da da, bili su neki napadi usmjereni e, prema meni sa strane na, naročito ove partije, ove te, te stranke, mada partije to bi bilo i točnije. Uh, I meni je to dobro došlo, jer to je bila u stvari potvrda svih tih stvari koje sam ja želio da kažem u tom e, filmu koalicija mržnje, tako se zove. I, e, može, se pogledati na YouTube-u ako se upiše koalicija sovraštva, znači. I, I oni su se prepoznali u tom filmu i to je nešto što sam ja znao i da će da će se prepoznati. I kad su se, i kad su poludjeli, ono, baš, to je bilo baš zanimljivo gledati, ono. Idemo na jedan kratki glazbeni broj pa se vraćamo na pulske kulturne događaje. He Bernice took us on a Volkswagen grill. Oh! Drinking Tokay wine with a girl named Bill. I, I see. And, and, and, Joe Stalin, he was on the ground. He was drawing uh, futuristic pictures of uh, Huckleberry Hound. Roosevelt, he, he was up in Maine the boogaloo chicken about to go insane. Hey man, they should have bombed them tracks, yeah. All aboard! Auschwitz. much danger to bomb them chambers. Mr. Roosevelt, Mr. Hartfeld, Mr. Patty Mel, Mr. Seatbelt. Man, you should have stopped that train, Jay. Mr. Molotov, Mr. Molotov, Mr. Hooper I guess the whole world's left to blame. Sat kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sat kulture. Evo nas nazad u Sat kulture. A prošle srijede 21. svibnja u Matici Hrvatskoj otvorena izložba Josipa Pine Ivančića naslovljena Kut plovi ovaj brod. U ovoj izložbi nije stradala niti jedna životinja. Žrtvovane su samo crvene i bijele prazne kutije cigareta kojima je Pino popločio put hrvatskog naroda u propast s porukom popušili smo. A dajmo sad riječ Pinu koji će nam reći kome smo to točno, kada i zašto popušili. Krenulo mi je od te one igre sa tim e, kockama ili ti ono političkim, e, još one igre kao zapravo, još je ima tamo radili nešto koji će biti na neke druge, znači političari su govna ili komunistički smeće, tako dalje, da je e, iz te igre, plus toga da je politika najveća kurva ili ono zavodnica, a što se loži pa ti dođe, onda mi se loži tu priču, znači zavodnica ili ovoga, hooker ili kurva ili ona fancy devka koja te zavađa, padaš na nje o sebe, ali si vezan tim, koliko god mi htjeli, mi smo ipak socijalna i politička bića. I to, i to ti je ono cigareto, a cigareto, si ga ono, Znači to je taj rad koji je. A iz toga su se onda razvile one druge ovoga, ti objekti koji se, znaš što ono, ta, kuda plovi ovaj brod po onoj pjesmici, 90% onoga prema pjesmici, kuda plovi ovaj brod i sad se razmišljaš. A dobi, onda imaš onaj brod koji nama tone već godinama govore, razručen brod koji jedna vlada više, ono, znači, političku političkoj strani. ovako, jedra su nam otišla, ona je rad kao guska u magli, pa jesmo guska u magli prema Krleži ovoga, i njegovim... Ima Radiću. Stjepanu Radiću. Isto ima ovoga. On je rekao Hrvatima da ne srljaju kao guske u magli. E vidiš, što nisam, to mi je dobro, tam ja sam krenuo od Krleže. Znaš, ono. ok, hvala ti za tu informaciju, sad će me dobro doći, ali kad me neko pita... I on da, ali e, čuj, to mi je dobro izreka. Ono, ja sam onih koji skuplja kao ga, pop artisti, dobra je, okre. Napisat ću tamo da si to ti ili rekao, ako ne, tuži me ono za autorska prava ili nešto. I e, od kad te, znam, ja mislim o tebi da si e, umjetnik radnik. Ne gospodin umjetnik, nego kao vidulin, radnik, umjetnik, onaj prekarijatski radnik. Dobro. Eto, imamo 33 godine radnog staža i 10 godina ovoga zavoda za Eto ti ono, prošao ovoga, znači elektroistru, staru tonicu cemento Giurio i uljanik. I onda sam kombinirao između jednog i drugoga. Da, to je firma sa najviše zaposlenih, ga ono, jako nas dobro plaća to ti je to. Ako kažeš ovoga da jesam, da, ja ne bježem toga. Trliž je, danas mi je to sad onoga dress code ili fancy. Imam čak i originale koji su od tih vremena, pa već ima i povijesnu ili historijsku vrijednost. A na otvorenju izložbe svoju socijalno angažiranu poeziju deklamirao je i Bartol Neruda. Veliko je to je srce i majčinska dobrota, ma pogledaj malo oko sebe ove boli svita, pomori o ki ti pomoć pita. Vidiš kako život melje i hitate doli, zadijete jušto tamo kad i najviše boli. Budi moja zaštitnica i nada, nemoj puštiti da se pati ni da duša strada. Ako kada vidiš da suze same teku, to duša plaće, te su suze od svega jače. Majko, stari suze one muki plaće, daruj mu suze radosnice, nek život pije i kuša potu, to te molim, majko Bojža, u životu. Meni si dala dar od Boga, sime od besicanu molitu posija, znikla je visoko do nebesa, do tebe, majko. Daruj sada duši lik od zlata, skršenem srcu moju molitvu spasa. A dočekala sam ja u ovoj emisiji svoju pjesmu. Poslušajte. E, Ana, Ana, e, ko je Ana, reci Može, može, može. Onda ćete sad jednu pjesmu za <laughs> e, može. Kad gledaš čovjeka kako bi napred stija pojti, a ne moš ga na pol puta frmiva, a v sebi pensa. Čas sem ja to sve v životu prova. Koliko sem v životu črnega kruha pojija, samo da me zvima ne tuka, da črne mrve odšegale na dlanu, lačna usta ne gledajo. i viče. Škrči u sebi, a moći. I na kraju govori. Jebo ti ovaj život jadan, ako ja svaki dan sve niže padan. Siromaha nikad ni da niš ni pita. Tega ni bilo ni za vrijeme Tita. Tu po puli govore da će dojti do propasti svijeta, Neruda kaže, nek propadne, nije šteta i tako mi je u njemu svaki kurac smeta. Popuštile su brane, u glavama brane. Črna rijeka nemorala kroz pulu teče. Popuštile brane, razile se na sve strane. Šaka jada, pliva, pliva, ne vidi se glava. Ne vidi se glava ovoj šaki jada od srama. Črna rijeka nemorala. Pula je nikada bila bogata lipota. Sad je Pula došla žalost i sramota. Pula je bila raj. Sad je ovdje došao svijetu kraj. Mlad, pensaju. Slušam neki dan telefon govori. Ča sam ti govorija lipo da će šenci dojti prid vrata. Sam ti reka da je črna, da je črna došla, da će još črnija biti. Sam ti reka da se prontaš, da se prontaš za pojiti ja. Ča ne vidiš da je črna došla. Hvala, hvala, a idemo sad na još jedan glazbeni broj. Would it be true to say that I ordered you? Or is it Sat kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sat kulture. Damir Avdić nije glazbenik. Damir Avdić nije ni pjesnik. Nije ni multimedijalni umjetnik, a nije ni glumac ni performer. Damir Avdić je tip koji zna odsvirati većinu akorda na gitari, iako mu ih je dovoljno mnogo manje. I on je tip koji izbina urla ljudima u lice ono što oni misle, a ne govore, ono što znaju, a potiskuju, ono što bi trebali reći, a šute. A mi vam u današnjem satu kulture donosimo ono što su o Damiru Avdiću rekli ljudi nakon njegovog koncerta u podzemlju Rojca. Pa, po mom viđenju, Avdić je kroz svoje albume ispričao jednu bitnu, jaku priču za sve nas, ali to je opet njegova jako osobna priča i svi možemo nešto naučiti i zaključiti iz nje, međutim čini mi se da je, ta priča nije toliko shvaćena među mlađim generacijama koji ovdje ni nisu baš prisutne i smješten je dosta ovaj, marginalno na glazbenoj sceni. Opet njegov izričaj ni nije baš takav da bi pasao nekoj glazbenoj sceni kako poznajemo danas, ali ovi ljudi ovdje izgleda su se dosta poistovjetili s time i razumiju ga. I sad umjesto da ja dalje nastavim davati komentar <laughs> na cijelu ovu priču, ti Amire, koliko pratiš Avdića, koliko njegovi tekstovi su doprili do tebe, vjerujem da se ti možeš tu tu nekoj mjeri s njim i čisto mi ona, opiši što je on uspio prenijeti na tebe od toga. Kao prvo, evo krenimo recimo od mjesta radnje koja je jedna od, od recimo onako boljih. teško da se može probrati bolje mjesto za njega osim undergrounda kakav je sam po sebi. Počevši od nastupa potpuno, potpuno direktnog, onako šaka u glavu, počevši od, e, ako, ako nastavimo od, od cijele priče gdje u principu psihoanalizira stanje. Znači zapravo on je neki onaj, onaj podsvijest svega ovoga što nam se, što nam se događalo zadnjih dvadesetak, dvadeset 25 pa i više godina gdje u principu nekako na, na neki podsvjesni način vadi, vadi elemente koji nas se dotiču direktno, koji nam, koji nam pričaju priču koju znamo kroz neke reflekse, kroz neke situacije koje ne možemo, a da ne razumijemo, ako imalo hoćemo uključiti svoju glavu. Tako da ovaj, uvijek me iznova oduševi ovo recimo neki, šta znam, četvrti ili peti koncert koji sam ga gledao i, i uvijek rado dođem, a, a pokisao odem, ono, jer, jer, jer u principu ne pokisao zbog njegove neke loše izvedbe ili bilo čega drugog, nego zato što mi opet iznova uvjeri u ono što sam znao, a što sam pokušao zaboraviti, a on mi ne da da zaboravim jer je on upravo ono u meni tamno koje mi rasvjetljava. Već su mi neki ljudi secirali priču oko Avdića, možeš i ti, a možeš mi jednostavno odgovoriti zašto ti voliš Avdića. Pa ja obožavam Avdića, ja ne volim Avdića, ja obožavam Avdića. Te riječi, to su riječi koje bi naprosto izašlo iz mene da sam pjesnik, ali nisam pjesnik, nažalost, samo sam buntovnik koji je nešto kenjka bez veze. Ali on ga to lijepo fino sroči, onako, u literalno dijelo i onda ga ispeća i kaže, ispjeva, da je bude još bolje i spjeva. I još svira. I još uz to i svira, sve radi. Čovjek je naprosto bosanata, oni su stvoreni da rade sve. Jer ako ne radiš sve, onda nećeš uspjeti. Sine Nemoj me volit samo zato što sam ti otac Jebo tu priču Voli me samo Ako budem znao Iskrvariti tamo Gdje te najviše boli I sine Ako zajebem ne opraštaj ja nemam prava na to. Majci možeš. Ona je krvarila. Ja sam samo Stojo i gledao. i ne boj se života To prođe usput Uradi što si naumio I ne obaziri se Srešćeš ljudi Srešćeš i kretena Ti samo pruži ruku Ako uzvrati primi Ako ne i ne treba ti to je ruka odgovana. Srešće špički srešćeš i žena Nećeš znati šta je melem, a šta otrov dok se dobro ne isjećeš I sine Ako se desi A desit će se Da nestane svjetla I ispred i iza tebe Ne boj se Nastavi gdje si krenuo i reci mirno. Ne moraš ni svjetlit. Jebem ti majku. Naču put u mraku sam. Eto. Sat kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sat kulture. Nakon glazbene kulture sa Damirom Avdićem vraćamo se još malo na onu koja je tema današnje emisije, a koju je vrlo teško čak i definirati. Nakon jučerašnje tribine održane u dnevnom boravku Rojca pod nazivom Rad i radnici u kulturi, razgovarala sam s kustosicom, autoricom, prevoditeljicom i članicom Zagrebačkog kolektiva Blok, dajemo riječ Vesni Vuković. Možda da za početak rezimiramo što je to uopće kultura. Danas smo čuli stvarno puno toga, od rezanja pršuta, točenja vina turistima i masovnog gulja do javnog novca u privatnom džepu, pseudodemokratičnoj podjeli sredstava, brendu, proizvodu. Što bi ti rekla? Postoje e, različite e, mhm. definicije ili kulture. Ovo što ste sad sve nabrojali, što smo zapravo negdje tijekom ove rasprave locirali kao jedan od e, važnih problema je to da zapravo ova kultura svakodnevice ili kultura sa malim k, kako to teoretičari kulture zovu, zapravo u očima li kulturnih političara, onih koji donose odluke, na neki način e, preuzima primat. Tako da iz programa koji su zapravo barem inicijalno zamišljeni kao mjesta na kojim će se financirati umjetnička proizvoda dakle na neki način jeli, visoka kultura, da to tako nazovemo, zapravo se prostor za nju guši li se većim brojem financiranja financiranja, dakle manifestacija koje su u osnovi e, sasvim drugog i nekog e, zabavnog tipa. Dakle, to je bio jedan od problema e, koji smo locirali. Drugi problem je zapravo bio taj odnos institucionalne i neinstitucionalne proizvodnje, pogotovo s obzirom da barem zadnjih godina, dakle od zadnje financijske krize, baš u našem lokalnom kontekstu, dakle svjedočimo velikom pritisku mhm. na institucije. Bilo na način da se njihova i programska pa i hladno pogonska sredstva režu do toga da su te institucije zapravo gurnute i pritisnute da komercijaliziraju e, svoje e, programe, dakle recimo da određen tip usluga koje one pružaju, bila to edukacija, e, medijacija u širem smislu, dakle da ih počnu naplaćivati, pa čak i iznajmljivati svoje prostore. A te prostore smo zapravo isto locirali kao jako važne resurse, prostorne pa i tehničke. Oni su jako dobro često opravljeni koji bi ovoj velikoj koji bujnoj nezavisnoj produkciji mogle mm. poslužiti. Međutim, ako odlazimo u smjeru toga da se ti prostori iznajmljuju za domjenke e, banaka ili proslavu rođendana određenih ovaj, e, moćnika ili e, doček političkih stranaka i mm-hmm. doček rezultata, što je recimo bio slučaj sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i HDZ-om koji živi preko puta njih. Dakle, ako krećemo u tom smjeru, onda je potpuno jasno da smo isključili ovaj drugi tip, dakle, dijeljenja nekih resursa. Čak i ako govorimo o situaciji u kojoj je financijska kriza i e, smanjen je državni budžet, dakle ovo je način na koji bi se ne nužno direktnim financiranjem, ali ovom vrstom potpore neki problemi mogli riješiti, ali zapravo i taj mali prostor se sužavaju u osnovi kultura koja jako puno, dakle ove godine e, budžet za kulturu države iznosi 0 e, 0,49% ukupnog budžeta. sad mi govorimo o mjerama <laughs> štednje na mhm. nečemu što iznosi manje od pola posto. Danas se dosta malo govorilo o samom radu, u kulturi i radnici ima u kulturi. Ono što mene zanima je može li se uopće od kultura danas u Hrvatskoj dobro živjeti i tko su oni koji žive dobro i ko će li možda oni razvoj ovih ostalih? Činjenica da postoje ljudi koji se bave kulturom i umjetnošću mhm. kaže, svjedoči o tome da se od kulture može živjeti jer e, mislim, mada vrlo često su ti ljudi pritjerani raditi i nekakav e, drugi tip poslova da bi mhm. mogli pokriti ove ovaj, svoje egzistencijalne troškove, ali svejedno na neki način se može govoriti o tome da, da se od kulture može i živjeti. Mislim, kulturni rad je rad kao e, i bilo koji drugi rad, on isto ima svoje određene ovaj, e, dobrobiti za društvo. E, sad, da li se može dobro živjeti u smislu da li postoje e, određeni tipovi profitera, da ih tako sad mhm. uvjetno nazovem, koji koče razvoj drugih, to pitanje je već složenje, sasvim sigurno postoje veliki, ne znam, veliki mastodonski festivali, o njima smo mhm. isto pomalo pričali, kao što su Dubrovačke ljetne igre, pa čak i Pula Film Festival, čije zapravo funkcije ipak treba propitati. Oni su nastali u jednom specifičnom vremenu u kojem su doista imali određenu funkciju, ali pitanje je danas u 2014. glasi da li je njihova i da li uopće može njihova funkcija biti ista kao što je bila, ne znam, 54. E, to pitanje je posve legitimno mhm. pitanje, a mi ga nikad e, ne poslijemo, odnosno donositelji odluka i e, proračunskih sredstava nikad na taj način ne pristupaju njemu, nego dakle oni se financiraju tako rečeno po defaultu i vrlo često za lokalnu umjetničku produkciju funkciju s obzirom da se ovdje radi dakle o, e, ovom konkretnom primjeru o Dubrovniku ili o Puli kad je riječ o filmskom festivalu zapravo treba vidjeti i što to znači za čitavu ostalu umjetničku produkciju. Ako dubrovačke e, ljetne igre jedu toliko i toliko novaca, mhm. što to znači? Da li to znači da su oni doslovce jedina, jedina, jedini pogon koji se, koji se lokalno financira? Rekao je to jedan gospodin u publici jebeš umjetnika kojem treba državna sisa. što uopće reći o nezavisnoj kulturi? Da li je to moguće? Ti si isto bila prilično pesimistična. Mislim da je nezavisna kultura u jednom dosta nezgodnom položaju. Kako sam pokušao protumačiti, dakle njen je isto specifični lokalni razvoj kad govorimo o Hrvatskoj i ono što se dogodilo 90. i na koji su način e, kulturne institucije kao bastioni e, tog novorođenog nacionalnog identiteta zapravo izgnali mm. drugi tip e, produkcije izvan. Nezavisna scena i dalje ima neku stigmu, dakle to je dijelom posljedica tih 90-ih, s druge strane i nekog nasljeđa takozvane omladinske kulture. Dakle, vrlo često je percepcija neke šire javnosti kako da se radi bilo o nekim amaterima, bilo o nekim ljudima koji to čekaju da sazriju i odrastu konačno pa će se početi baviti ozbiljnijim stvarima. Dakle, ali e, kad usporedimo e, i nivo e, produkcije, pa čak i količinu, ono te brojke bi nam mogle dati potpuno druge odgovore. Dakle, ta proizvodnja je vrlo prisutna, vrlo jaka, vrlo snažna i zapravo vrlo profesionalna, pogotovo ako se osvrnemo na ono što sam malo prije govorila o e, velikom broju visoko obrazovnih nezaposlenih mladih ljudi koje ovo na neki način djelomično ovaj, e, mislim, koliko god radili volonterskih, ipak rješavate ne, ne, nezaposlenost. Mislim da bi to mogao biti argument sutra u nekoj vrsti rasprave s političarima, zapravo kad već e, govorimo na tom nivou, zapravo i da na neki način ta nezavisna scena, koliko god bila slaba, ipak upija jedan ono broj nezaposlenih mladih ljudi koji bi bez toga bili na cesti doslovce. Mislim da ćemo morati početi razgovarati e, vrlo brzo i na toj razini. Za kraj današnje emisije natječaj, najave i informacija. Savez udruga Rojc raspisao je natječaj za prijem djelatnika ili djelatnica na radno mjesto community menadžera, voditelja dnevnog boravka na određeno vrijeme na pola radnog vremena. Rok za prijavu na natječaj je 30. svibanj, a sve informacije nađite na rojcnet.pula.org. A sad nešto za mlade. Natječaj Making Art, Making Media, Making Change namijenjen je onima koji pišu fazin, crtaju stripove, izrađuju postere, letke ili druge vizualne materijale iz kvir feminističke perspektive, a imaju između 12 i 26 godina. Cilj ovog projekta uvesti mlade, posebno djevojke i mlade žene, u polje kvir feminističke kulture i medijske produkcije. Također želi ih se potaknuti da postanu aktivne kreatorice kulturnog i medijskog sadržaja, da kritički propituju odnose moći i otvore nove mogućnosti djelovanja radi poticanja društvene promjene. Do 30. lipnja svi zainteresirani i zainteresirane mogu se javiti na www.makingart.et. Super natječaj, baš je to što sam prestara za njega. No svi oni mlađi od 26 svakako se prijavite. A mi smo došli i do samog kraja današnjeg sata kulture. Želim vam ugodan ostatak tjedna i ostanite uz valove Radio Maestrala. Lijep pozdrav! DJ A, DJ A, so hard, it so hard, make it go like. dollars, any nigga with a problem dying over dead people. Motherfucking dead people. This shit gets deep, don't fuck with me, you end up six feet deep. Listen to how I did it. I crept up slow on Willow, thinking about climbing through the fucking window. In the back seat, potato burner, ski mask, body bag, duct tape, and a pillow. In the front solo, sitting low with the lights out feeling like Manson on some Son of Sam shit. With a murder on my mind and my mind on a homicide. And my watch say they out of time. Somebody gotta die, bottom line. Front page, column 9, headline, another Columbine. I planned and plotted, strategized and thought about it. Loaded up everything in the closet. My objective is to get bloody. They can beg and plead, yell and scream, try to leave, give me cheese. Pray to God on their knees, but I'm still getting it fucking ugly. I fucking love it. Took this nigga by a stone, fucking cut it. And thought nothing of it, it's simple insanity. Just a murderous fantasy. Just another murderous fantasy of mine. chopping up bodies. Woke up bloody as fuck in the hospital lobby. Body filling with adrenaline. Not remembering what I did to get all this blood on my fucking Timberlands. Cops saying I did what to him? Showing me pictures of cut up bitches, disfigured members with body parts missing. Listen, I ain't do shit. I don't know shit. Man, I don't give a fuck about that bitch. Fuck whatever she said. Fuck whatever she saw. It wasn't me. Oh no no, not Listen me. to the alibi. I was at the movies, that Avatar shit with them 3D glasses on, and that shit long in the motherfucker. Look in my pocket, get the ticket stub. That's my alibi, bitch. Now what up? Fresh out the cuffs, now I'm back on the outside. And headed west where homicide reside. That's my nigga. He live on first and 48, right next to the white chalk in between the yellow tag, behind the black gates. Rock Wallace and Pitbull surrounded by snakes, AKs and ARs. Some niggas hard to play, some niggas play hard. But that house right there, don't go in there, Simple insanity, just a murderous fantasy. Just another murderous fantasy. offensive lineman couldn't stop the blitz. Niggas inside, couple kittens. And this right here, good riddance. Nigga fuck around and suicide for instance. Picture the mind of a bullet. Here I come, I can smell the flesh aiming for your head and neck. Nigga, pray to God I don't hit your chest. Now here I come, straight out of drum, headed for your lungs. You in my sight, the last one didn't do it right. And I'm waiting, just looking at you. Thinking about it and getting tired of looking at you. Hi, Daddy. Remember me? Goodbye, Daddy. This is what it gotta be. You brought me in this world, now I'm taking you out. Now you open up your motherfucking mouth. Simple insanity, just a murderous fantasy. Simple insanity, just another murderous fantasy of mine. Sat kulture. Emisija o kulturi na valovima Radio Maestral. Utorkom u 1 sat i 15 minuta. Produkciju udruge Metamedia. Sat kulture. Emisiju podupiru Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura Nova i Ministarstvo kulture. Medijski partner web portal Kulturistra.